يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا enyi mlioamini chukueni hadhari yenu na mtoke kwa vikosi au tokeni nyote pamoja. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida. Na yupo kati yenu anayebakia nyuma na ukikusibuni msiba husema Mwenyezi Mungu kanifanyia kheri sikuwa nao. Wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka an takun bainakum wa bainahu mawaddatun ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. na ikikufikieni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu husema kama kwamba hapakuwa mapenzi baina yenu naye laiti ningelikuwa pamoja nao nikafanikiwa mafanikio makubwa falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Basi na wapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu wale ambao wanaouza uhai wa dunia kwa akhera.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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa, walioamini wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliokufuru wanapigana katika njia ya upotofu. Basi piganeni na marafiki wa sheitani, hakika hila za sheitani ni dhaifu. Allahu akbar, Allahu akbar la mlioamini. Daima kuweni na hadhari na maadui wenu. Jizatitini kupambana na vitimbi vyao. Na mkitoka kwenda vitani, tokeni kwa vikosi vikosi, au tokeni nyote pamoja. Na wahadharisheni wanaokaa nyuma wasende nanyi vitani. Miongoni mwa hao hao mnaoishi nao wakajizuia wasifuatane nanyi kwenda kupigana. Mkipatwa na shida na masaibu katika jihadi, wao wa kikundi hicho kwa kufurahia aliyokusibuni husema Mwenyezi Mungu katufanyia kheri kwa kuwa hatukwenda nao vitani. Na mnapopata fadhila ya ushindi kutokana na Mwenyezi Mungu, mkapata ngawira za vita, kikundi hicho hicho kwa kuona maya na kutamani, husema laiti tungelikuwa nao katika vita hivi, nasi tukapata mafanikio ya ngawira nzuri. Na usema haya na hayo kama kwamba hapakuwepo mapenzi yoyote yaliwafunga wao na nyinyi. Ikiwa yupo kati yenu anayebakia nyuma asende kupigana kutokana na udhaifu wa imani yake au legevu azma yake, basi na wapigane kuinua neno la Mwenyezi Mungu na kuwa ni haki. Wale waliouza uhai wao wa dunia kutafuta uhai wa akhera. Na mwenye kupigana vita kwa ajili ya kunyanyua neno la Mwenyezi Mungu na kuwania haki atapata moja ya mema mawili. Ama atauliwa apate fadhila ya kufa shahidi katika njia Mwenyezi Mungu au atashinda apate fadhila ya kufuzu katika dunia naye katika hali zote mbili atapewa na Mwenyezi Mungu ujira mkubwa katika akhera. Vipi inakufalieni kuwa msipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali wanyonge wanaume na wanawake na watoto wao wanayayatika kuomba msaada wa kuwanusuru huku wakimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wakisema ewe Mola mlezi wetu tutowe kwenye utawala wa hawa madhalim na kwa nguvu zako na rehma yako tuwezeshe tuwe chini ya utawala wa waumini na tujalie kutoka kwako mgombozi wa kutunusuru walioisadiki haki na wakaifuata hupigana kwa ajili ya kulitukuza neno la Mwenyezi Mungu na uadilifu na haki na wale wanaopinga wakafanya inadi, hupigana kwa ajili ya dhulma na uharibifu. Kwa hivyo hawa wamekuwa ni vipenzi vya shetani. Basi yenyi waumini, wapigeni vita hao, kwani wao ni wenzake shetani na wasaidizi wake. Najueni kuwa nyinyi mtawashinda tu kwa kuungwa mkono na Mwenyezi Mungu, kwani mpango wa shetani na ingawa mkubwa vipi ufisadi wake ni dhaifu hauna nguvu na haki ndio yenye ushindi.